Sova Info. Norveški dani održat će se u Rijeci od 23. do 27. travnja. Cilj manifestacije je kroz niz kultnih, poslovnih i društvenih događaja građane upoznati s norveškom kulturom i načinom života, ali i osnažiti veze koje tradicionalno postoje između riječkog kraja i Norveške, naročito u pomorstvu i brodogradnji. Organizatori grad Rijeka, veleposlanstvo Kraljevine Norveške te sveučilište u Rijeci pripremili su bogat program tijekom cijelog tjedna. Na Korzu je postavljena izložba o norveškoj kulturi i povijesti, a građani će imati priliku osvojiti putovanje za dvoje u Oslo, ali i kušati neke norveške specijalitete. Više o norveškim danima i programu potražite na mrežnoj stranici grada Rijeke. Nutricionizam u zdravom turizmu je mini simpozij namijenjen svim hoteljerima i ugostiteljima, akademskoj zajednici vezanoj u zdravstveni turizam te pružateljima zdravstvenih usluga kako bi unaprijedili svoju ponudu stečenim znanjima iz nutricionizma. Događaj će se održati sutra s početkom u 14 sati na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Više informacija potražite na fzsri.uniri.hr. Trodnevna radionica pod nazivom Reverzija održat će se u sklopu Student Day festivala te ovogodišnjeg Culture Weeka. Radionica će biti inovativnog i kreativnog karaktera, a glavni cilj je stvaranje individualne empatije i tolerancije prema ljudima drugačijih razmišljanja. Radionica je interdisciplinarne naravi s obzirom na to da će u njoj sudjelovati sudionici različitih područja, mišljenja i djelovanja. Drvodošli su studenti svih fakulteta i godina koji su otvoreni za učenje i nova iskustva, a mogu se prijaviti do 1. svibnja. Obrazac za prijavu i dodatne informacije pronađete na studentski.hr. Sutra nas očekuje povremeno uz više oblaka malo kiše ili pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih. Vijesti uredila Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.